U koliko sati u noći je najvrijedniji noćni namaz? Salamu alaikum. Zadnja trećina noći najodabranija za na filu noćnog namaza, iako nema zabranu da bude klanja u prvom dijelu noći, ali je veća vrijednost ako je zadnjoj trećini noći, kao i vitr namaz.